persembahan dari tim Cimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro dengan cerita Lemari Kuno. silah ngrasakake kamar tamu ing omahe dadi krasa singup bareng dileboni lemari kuno sing diusung saka omahe Sukandar kenalane sisiane lemari iku diyakini ana sing manggone Wiwitane Nur Silah diprimpeni kaya-kaya diajak guyon karo wewangunane bocah lanang cilik sing jedul saka lemari kuwi. kejaba diprimpeni. Nursilah uga tau digawe kaget mergo lemari kudu madan buka lan nutup dhewe. Nursilah cerita marang sisiane sing aran Marjuki ngenani kabeh sing dialami. Senajan durung tau nyatakake, Marjuki percaya karo keyakinane jalaran Nursilah duwe kawaskitan ing babakan supranatural. Liyo Dino, Marjuki ngelegakake takon marang Sukandar ngenani kahanan ing lemari kuno iku. Nanging Sukandar ora bisa nerangake. Dheweke mung kandha mangkene. Awet lemariku tak usung saka omah tabon. Lemariku tak selahke gudang. Dene miturut sejarah lemariku yasane Mbah Udeg-udeg siwur. Lemariku jebule sangar Pak Kandar. aku orang genah yang kahanan ini mangkono sak ngertiku lemariku orang ada yang ngopeni sak sedani sumargi simbah sak kloron lemariku geritan yang omah tabon kosong sing kanggu kumpul-kumpulan transit para sedulur yang kebenaran podo nyekar Sukandar meneng sedilo banjur kondo sak tengah pitakon Leng Pak marjukira rak orang niat batal ke tukoni lemari tak Ora, aku mung kepingin ngerti asal usuli wae. Senajan lemari kuno iku angker marjuki pancen ora niat merkak raake. Tetimbangane marjuki lemari ku kejaba umure kepitung tuwa, bahane kayu jati sing wis kenggalih temenan. Apa meneh dhewe rumangsa bejo bisa nduwiti lemari kuno sing regani murah. Dheweke kasil nekan rego awit Sukandar lagi sambat merloake duit kanggo nyukupi butuh. Apa maneh marjukiku pancen salah sijine wong sing kesenengane mburu barang kuna. Ora dikoleksi nanging didol maneh kanggo golek batene. usahane marjuki mburu barang kuno mula bukane diremehake dening Nursilah. Barang kuno iku dol angel, Mas. Nursilah duwe panemu luwe becik duit dicelengi utawa didiposito. Ora perlu repot muter, mung kari nampa bunga saben sasi. Nanging pramayogane Nursilah ora digubris, keporo malah digeguyu. Marjuki melehake wis piro wae baten anggone dol tinuku barang kuno sing dadi tabungan. Bisa nabung akeh mergo anane barang kuno. Yen wis ditetel nganggo argumentasi ngono mau, nurusilah ora bisa mancai. Marjuki bombong kasil ngasorake panemuning bojone. Naliko Marjuki duwe niat nuku lemari kuno sing ditawake Sukandar, wiwitane Nursilah uga kabutan ngeculake dhuwit simpenane. Nanging pungkasane dheweke kena diare-hari mawa hitung-hitungan baten yen ing tembe lemari ku payu didol. Entuk informasi apa saka Pak Sukandar, Mas? Pak Sukandar ora paham karo kahanane lemari iku. Senajan ora cetha, Nursilah wis cukup marem nalika sisiane meneh keyakinan yen lemari ku yasane leluhur saka garis udeg-udeg siwur. Deleng saka wewangunane bae lemari ku wis katon kuno. Kejaba kandel ora katon anane kriasi tukang kayu jaman saiki. Marjuki njagake kepinterane nulis silah kanggo mbukak muwadine lemari kuno iki. Thank you. perkara lemari ku isih disimpen ning omahe durung payu didol Marjukin duwe gagasan benci lemari kuno iku dipasangi kunci jalaran ora ana kuncine pae dae dipasangi kunci supaya bangsa alus sing mapan ana lemari kuno iku ora bisa nganggo dolanan lemari lawange kuwi mau Nurisilah nyarujuki idine sisiane Nanging usaha mau ora ana paedahe. Lagi wae kunci dipasang, anak kuncine ilang. Nganti ambal kaping telu lemari iku diganti kuncine. Nanging ora beda karo sing sepisan utawa sing kapindho, kunci anyar iku uga melu musna. Awak dhewe kalah pinter, Mas. Kandhani Nursilah. lagi mantuk-mantuk ing antarane rasa kuatir Dewe ing kuwatirake yen arine anake wedok liya wektu kena giliran diktoki lelembut. Anake wedok iku senajan setahun maneh wis dadi mahasiswa, nanging jiri ora jamak. Marjuki banjur nur silah nyoba sesambungan karo bongsalus sing nempel ana lemari supaya ora ganggu anake wedok. Nanging ora ana bedane. Nurisilah wis nindake kekarepane Marjuki. Nyatane anake wedok bola bali sih nesu mergo lemari jeblak nutup karepe dewi. Ora wurung ibune meneh sing disalahake. Awit Nurisilah yakin yen lemari kuno iku ketempelan bangsa alus. Deweke pancen sengaja nutupi kahanan sing sabeneri supaya anake ora wedi. Nyimpen wewadi ku abot. Deweke daya-daya kepingin lemari ku ana wong muksak durunge anake wedok ngerti anane bangsa alus sing mapan ing lemari. Mula ora jagake sisiane. Deweke uga melu nawak-nawake lemari kuna lumantar kumpulan PKK mbok menawa ana sing seneng. Nganting sawijining dina, anake wedok takon nalika sak telemenan weruh ana bocah mlebu kamar tamu kae mau aku weruh ana bocah putrane sapa ya bu ana bocah lah kae bocah mlebu kamar tamu mbok menawa kowe mung weru-weruan ora bu ora nek ibu ra percaya ayo dipersani kae ning kamar tamu Oh, Oh, silah nuruti anake wedok jumangkah mlebu kamar tamu sing kanggo nyimpen lemari kuno. Ing kono silah milang-miling ora ana sapa-sapa. Kanti ulah batin Nursilah nyoba nganakake sesambungan karo bangsa alus sing ngetoki anake wedok. Niate arep elek-elek. Bocah iku katon ku metu saka jero lemari saenggo lawang lemari buka. Bebareng karo kedadian iku Nur silah kaget jalaran anak wedok dumadakan jerit. Ono apa? Lemari iku, Bu. Lawange kok buka dhewe. silah ngeneng-nengi anak wedok ingati didungo mugo-mugo hari ini orang-orang wujudan bucah cilik sing mentas metu soko lemari untunge pancen kaya mangkono sing diwurui pancen wong lurus silah jalanan dewek kepingin lemoni gandeng anak wedok ono sandingi Nur batalake niat omong-omongan karo bau sahalus. Anak wedok dituntun metu saka kamar. Banjur dilungguhake kursi. Dene Nursilah kaya wis ora kuat ngempet anggone kepingin terus terang karo anak wedok. Apa meneh angkere lemari kula iku wis ora kena ditutupi jalaran anak wedok wis mangerteni. Nursilah banjur wani cerita karo anak wedok. Arini, tak kandani yo. Sejatine lemari iku pancen angker. Mangkono Nursilah miwiti critane. Hi, ana setane. Arini keweden tanpa sadar baune diangkat lan tangane gegem ditempelake dodo. Bener, wujude bocah lanang cilik kaya sing mbok kandhakake. Durung nganti silah nyambung ceritane. Anae wedok agi-agi menyat banjur pamitan arep nginep menyang omai buli isi nambi ngancam ora arep bali ngomah yen isih ana lemari iku anake wedok ora mau ngomong ananging bener-bener lunga menyang omai buli sing papane ora dosa saka omai nursilah ora niat gondeli serajan ing omai dhewe krasa sepi ditinggal anake wedok Nursilah menguntapake nalika anake ninggalake omah karo brengkut nggawa buku-buku lan sandangan kanggo salin anak wedok siji sing biasane kena diajak omong-omong kulungani jalanan lemari kuno dagangane sisiani dheweke dhewe uga ngrumangsani duwe andi lungone arini saka omah dheweke gelem ngeculake duit tabungan kanggo nuku lemari kuno mergo kesengsem dipameri baten karo sisiani iki mong sawetara nurusilah ngerem-remi awake dhewe Lemariku ora selawase manggon ing omah. Lemariku niate arep didol. Deweke bisane mung donga muga-muga ndang payu. Ing kahanan sepinur silah gula buli ungak lawang. Sing diungak dudu anake wedok nanging marjuki sing nganti meh surut burung bali. Miturut jam kantor kudune wis tekan omah kaya biasane. Angen-angen sing dibate nur silah ora kleru. Sisiane benernya minawake nawake lemari kuno. mula baline nganti telat Nursilah rumangsa lega jalaran sisiane nalika tekan ngomah kandha yen ana wong sing gelem nuku lemari kuno iku Sopo iku Mas? Kang Mas mbarepe Pak Sukandar sing ana Jakarta. Sawetara Nursilah kebak pitakonan. Marjuki nyeritake yen Sukandar mentas disrengeni Kang Mas jalaran ngedol lemari kuno iku tanpa pasurujuan dulur-dulure. karepe kang masih lemari kuno iku ben disimpen ana gudang omah tabon ora kena diwah-wah apa wektu iku Pak Sukandar ora taren-taren dhisik karo keluargane wektu iku dhewe salah butuh duit terus dituku piro mas Marjuki mesa mesem banjur cerita yen lemari iku ora dituku nanging dijoli duit ping pindune rego anggone tuku Nur silah lega campur gumun Marjuki ngandake ya lemari kuno iku tumrap keluargane Sukandar diyakini ngemu sejarah. Biyen ana leluhure sing nemoni ajal nalika umur limang tahun ing jero lemari kuno iku. Nalika iku dhewe umpetan ing jero lemari jalaran wedi disengeni wong tuane gara-gara rumangsa salah mentas mentung Mbak Yune nganggo kayu nganti metu getihe. Mergo ora ana sing ngerti yen ing lemari ana bocah umpetan, mula lemari ditutup rapat. bocah iku pungkasane tinemu wis ora ana nyawane. Ora nunggu dina lemari kuno sida diusung menyang omah tabon keluargane Sukandar. Dene Nursilah banjur inggal-inggal nusul Arini diajak bali ngomah. Nursilah legwatini senajan pirang-pirang dino arini sih pamang mlebu kamar tamu mergo katon-katonen ku mlebating bocah nyeluman sing tunggu lemari kuwi Mang Srita misteri ngenani lemari kuno Salam jimatres salam misteri Auuu